Urriak hogeita lau gaur rostirala da eta hau on albistegia duzue eh, berriozari erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, zortziko errotondan trafiko arazoa konpondu asmoz, akordio batera iritzi dira. Berriozarko udala, napar gubernua eta edakatlon bera ezen dira akordiura iritsi direnak Xabi adostu dutenez. obren hasierako aurrekontua, eunda laro eta bat mila zazpireunta emeretze eurokoa bezabarren Zanik, hiru entitatek berdin txuki finantzatuko dute hiru karrilez osatuko den ateragune berria, garraio zerbitzu publikoa erraztu nahian, karril bat hosoki autobusentzako izango da. Eta gaia aldatuz, frankismoko astarnak desagertu ez daitezen memoria historikoarekin bat egingo du berriozar. Igande honetan altxatze fascistak utziriko fusilatuen omenez bi monolito jarriko dira ezkaban. Fusilatuak erori ziren tokian bertan egitaldi biltarian parte hartzeko igandearekin goizoko amaiketan berrio zarko herri zaharrera hurbildu barko dira. Interesdunak Fik beren zeigarren edizioa aurrera darrai, atzokoan asier eta biok filmaren eskutik. Atzo, laro gehi bat pertsona elkartu ziren berriozarko entzunaretoan, meri notarren asier eta biok film luzea ikusteko. Filma ikusi ondoren hainuan traka produktorearekin eta amaia merino filmaren zuzendariarekin hartu eman elkarrezketa izan zuten ikus entzule horixe, atzoko baina gaur. Feedback jarraiko du bi film laburren emanaldia egingo da, bergen negra eta Minerita Raul de la Fuente zuzendariarenak biak esatekoa da Minerita filmak goia saria eskuratu zuela 2013an film laburren arloan eta gaur ere Blue Lips filmaren trailerra aurkeztuko da Maitena Muruzabal egoizlea bertan izango dela eta larun batean azkeneko egunean jarduera bi izanen dira bat bostetan kulturgunean topak eta mertxe albarezekin egingo da eta atxel atxaldeko zorrotzietan berriozarko entzunaretoan Merkado de Futuros dokumentalaren emanaldia egingo da azkenik eta gugoraraztea jaialdiarekin batera erakusketa batzuk egiten ari direla Fizbe jaialdia eragartzeko gindiren kartelen erakusketa batetik bestetik epaimaien sarituak eta ikusentzuleen jaialdiko argazkien erakusketa eta berriozarko udalaren 2000 malauko berrentasun lehiaketa irabazizuten argazkien irugarren erakusketa ikuseta Kirolen atalean berriozarko kirol taldeen parteen informazioa luzatuko dugu garazi berriozarko futbol elkarteari dagokionean konta eguzu. Bai, Xabia regionaleko neskak, gigantean atxaleko zeitar ditan, iruntxikiren aurka lehiatuko dira beria inen, eta igandean ere atxaleko zeietan regionaleko mutilak hauek donesteben donestebetarren aurka eta berriozarren aldiz, gazten taldekoek egingo dute burladese aurkakoa larun batean atxaldeko lauetan eta larun batean ere ordu berean baina beste zelai batean publika delakoaren e, zelaian ataldeko, akadete taldekoek sanzerniren aurka egingo dute. Be kadete taldekoek aldiz berrizarren bertan jokatuko dute partida. Alesian osen aurka larun batean eguerdiko amabiak eta laurdenetan. Jarraia mendialdea kirol elkarteari dagozkion saskibaloi partidon informazioa luzatuko dugu aurrera, garazi. Mutien senior eta kadete taldeak atxiedena hartuko dute astebukaera honetan aldiz nesken taldeak lana izango dute hain zuzen nesker nesken senior taldekoek noainen aurka jokatuko dute larun bat honetan berriuzako berriuzarko polikiroldegian atxeldeko zazpirek eta laurdenetan aldiz eh, larun batean goizean zehar nesken kadete kadeteko taldeak garesen aurka lehiatuko dira gareseko polikiroldegi polikiroldegi olde eguraldi azmintzatzeko egunea du orain zer dio gaurko iragarpena garazi. Zerua odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak erdi mailako odeien eta goi odeien tarteekin batez ere gabean haize aula eta aldakorra ibiliko da. Ego osagaikoa nagusi goizean eta atxaldean iparraldeko tarteekin temperaturak gaur gutxi edo nahikoa igoko dira beraz epeltze aldera berriz. Eta hau ezan da guztia gaurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.